O izeneko ikusgarrian gaur estrenatuko du Elirale konpainiak sobitan ikastetxe irekitako emanaldiak eskaineko baitituzte gaur eta bihar erabilera nitzeko gelan egoizeko amarretan eta biterdietan izango dira emanaldiak gaur eta bihar eta aste hontan ere ba, senperen edota luson izango dira O izeneko ikusgarri honekin. Ba, lan berri honen inguruko argibideak bildu ditugu pantxika tegiriarekin eman aldia gure azken uh, lana lanada, eh, danza, musika eta olako mm, dispositibo berri bat ari gira frogatzen. E, Suposatzen duena, ba, uh, ikus aldatua dela. E, izan den da, edo erdi etzan izan den da publikoa, urte, urtetik gorakoa, eta ba, beraz, ea zer, dion, ba, kontrapuntu hori eh, aldatzerakoan e, gorputza eta mm, itzalak sortzen dira gure domo hortan. O, izeneko ikusgarria aipatu diguzu bisikate ikusmira aldatu horrekin itzalekin mm. eta jolasten zaretela, e, o hitzak mm. berak e, mirespena ere e, erran nahi du? Hori eh, ba, O delako hori uh, egiten dute aur txipiek uh, deskubritzen dute larik zerbait eta dispositibo horren bitartez, bera domo horren bitartez, nahi nuen uh, ba, bai umeen gana, bai elduen gana dio uh, aldi untan gestual erabat abstraktu batekin. Hots narraziorik ez da garatzen dugun proposamen untan, Thierry Bizkarik idatziriko hitz batzuk daude, xarma eh, kantuarenak, beraz, bideratzen balin bada zerbait gure irudimenean da hitzaren bikazez, baina gestualarekiko oian indart dantzariarekin eh, idatzi dugu beraz eh, horren partitura hori, justuki ba, nirezpen hori sortzeko gorputzarekiko, gorputzaren organizitatearekiko, eta nola ba, organizitate horrekin argien ritmoa itzaen bitartez eh, sortuna genuen. Beraz, Frank Girodo eta Javi Uia bitekna etnikari urte bete batez gurekin aritu izan dira lanean, justuki ba, mantentzeko abstrakzio hori ikuslearen mirespen hori. Balirale konpainiako pantxika teieriaren adirazpen hauekin geratzen gara, eta oh, ikusgarriaren inguruko argi bide guzia jakizue, elirale.org webgunean ere aurki ditzazkezuela.